fri luftsliv, la Scandinava furoro. Antau plurai iardecoi, ciam mi estis iuna freshbacita esperantisto, mi correspondis cun sveda samagiulo, cae tiu correspondado conducis a longa amicetso. Mi bone memoras che li sendis al mi fotoin presiae excursoi en forai locoi tutte sola dum siei liberai tagoi. Foie li prescribis restadon en cabano mese de negio post longa piedirado. En tiu cabano li trovis obiectoin intense lasitain de aliai migrantoi quiui same aventuris. Cai mi admiris tion aman contacton cun la naturo. La vorto estas prescau ne el parolebla almenau por brasilano. Fri Luftsliv. La fama norvega verkisto Henrik Ibsen popularigis gin en la decnaua iarcento cun la signifo vivi sub la cielo au vivi en libera aero. Oni usas ci tiun terminon por prescribi la gravetson passigi iom da tempo en forai locoi en la naturo, favore al corpa ca spirita bonfarto. Scandinavoi al prenis tiun cutimon prescau passie. Uno triono el la sveda lojantaro, laudire practicas gin almeno unu foie en ciu semaino. Cae entreprenoi stimulas sia in laboristoin practici gin. Ancau inter Norvegoi tiu cutimo crescis. O casa de pandemio, citiu ideo transpasis la limon de Scandinavuio. La besono isoligi enfermitei locui signifis dum la tuta iaro 2012 anim scuan sperton, plei ofte malagrablan. En tia circunstanzo, free luft povas esti interesa propono. Oni povas promeni, curi, cae ludi en campo, considi cae trinci teon en etai grupoi apud lago, au simple malstrecigi antau bela silenta peisaggio. Ancau biciclado perfecte congruas con la giuado de libera aero. La sola condicio estas conservi taugan distanson de aliei homoi, respecti la naturon, bestoin, cae eventualain locaen logiantoin. Se necesse, compreneble, oni ne forgesu Bush-Nas maskoin, o case de pandemio. Se mi raitus proponi aldonon, mi rekomendus che oni metu libron en sian tornistron, tiel che, dum riposa halto, oni sidu sub amica arbo cae pace legu quelcain pagioin da milda literaturo. Prefere, esperantan libron.